თავი 6 ეკრძალეთ სიმართლის ქმნას კაცთა წინაშე მათ დასანახად თორემ ვერ მიიღებთ საზღაურს თქვენი ზეციერი მამისგან და როცა გასცემ მოწყალებას ნუ აყვირებ შენს წინაშე ბუკნახარას როგორც იქცევიან თვალთმაქცნი სინაგოგებსა თუ ქუჩაბანდებში რათა განადიდოს ისინი ხალხმა ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ უკვე მიიღეს თავიანთი საზღაური ხოლო როცა შენ გასცემ მოწყალებას და ნუ ეწოდინება შენს მარცხენა ხელს რასაკეთებს მარჯვენა რათა შენი მოწყალება დაფარული დარჩეს და მამამ შენმა რომელიც ხედავს დაფარულს მოგაგოს შენ ცხადად ხოლო როდესაც ლოცულობთ ნუ ემსგავსებით თვალთმაგცთ რომელთაც უყვართ სინაგოგებსა თუ ქუჩის კუთხეში დგომა და ლოცვა რათა თავი მოაჩვენონ ხალხს ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, უკვე მიიღეს თავიანთი საზღაური. შენ კი, როდესაც ლოცულობ, შედი შენს სენაკში, მოიხურე კარი და ილოცე შენი ფარული მამის მიმართ. და мама შენი, რომელიც ხედავს დაფარულს, მოგაგებს შენ ცხადად. ხოლო ლოცვისას ნუ იტყვით ზედმეტს, წარმართთა მსგავსად, რომელთაც გონიათ, რომ სიტყვა მრავლობის გამო შესმენილ იქნებიან. ნუემს გავსებით მათ, ვინაიდან მამამ თქვენმა, ვიდრეს თხოვდეთ, მანამდეც იცის, რა გჭირდებათ. ხოლო ლოცვით ასე ილოცეთ, მამაო ჩვენო, რომელი ხარც ათაშინა, წმიდა იყოს სახელი შენი. მოვიდეს სუფევა შენი, იყოს ნება შენი, როგორც ცაში, ისე ქვეყანაზედაც. პური ჩვენი არსობისა მოგვეც ჩვენ დღეს. და მოგვიტევე ჩვენი ვალები, როგორც ჩვენ მივუტევებ ჩვენს მოვალეთა. და ნუშე გვიყვან ჩვენ განსაცდელში, არამედ გვიხსენ ბოროტისაგან, რადგან შენია სუფევა და ძალი და დიდება უგუნისამდე. ამინ. თუ მიუტევებთ ადამიანებს მათ შეცოდებებს, თქვენც მოგიტევებთ мама თქვენი ზეციერი. ხოლო თუ არ მიუტევებთ ადამიანებს მათ შეცოდებებს, არც თქვენს შეცოდებებს მოგიტევებთ мама თქვენი ზეციერი. და როდესაც მარხულობთ, ნუ იქნებით მწუხარენი. თვალთ მაგც თამსგავსად თავ პირი რომ ჩამოსტირით რათა მარხველება დეჩვენონ ხალხს ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ უკვე მიიღეს თავიანთი საზღაური ხოლო შენ როდესაც მარხულობ თავსიცხე და დაიბანე პირი შენი რათა ხალხს კი არ ეჩვენო მარხველად არამედ დაფარულში მყოფ მამას შენსას და მამა შენი რომელიც ხედავს დაფარულს მოგაგებს შენ ცხადად ნუ იუნჯებთ თქვენს საუნჯეს ამ ქვეყნად, სადაც ჟანგი და მღილი ღრღნის მას, და სადაც მპარავნით ხრიან დაიპარავენ. არამედ დაიუნჯეთ თქვენი საუნჯეზეცად, სადაც ვერც ჟანგი და ვერც მღილი ვერ აღრღნის მას, და სადაც მპარავნი ვერ თხრიან და ვერ იპარავენ. ვინაიდან სადაც არის საუნჯე თქვენი, იქვე იქნება გული თქვენი. სხეულის სანთელი არის თვალი. თუ შენი თვალი წმიდაა, ნათელი იქნება მთელი შენი სხეულიც. ხოლო თუ შენი თვალი უწმინდურია, ბნელი იქნება მთელი შენი სხეულიც. მაგრამ თუ შენში ნათელიც ბნელია, როგორიღა იქნება ბნელი? არავის ძალუც სწორი ბატონის მონობა. რადგან ან ერთს შეიყვარებს და მეორეს შეიძულებს, ან კიდევ ერთს შეითვისებს და მეორეს შეიზისხებს. ვერ შესძლებთ ღმერთსაც ემონოთ და მამონასაც. ამიტომაც გეუბნებით თქვენ. ნუ ზრუნავთ თქვენი სიცოცხლისათვის, რა ვჭამოთ ან და რა ვსვათო, ნურც თქვენი სხეულისათვის, რით შევიმოსოთო. განა სიცოცხლე უფრო მეტი არ არის, ვიდრე საზრდელი და სხეული, უფრო მეტი, ვიდრე სამოსელი. შეხედეთ ცის ფრინველთ, არც თესავენ, არც მკიან, არც ბეღლებს ავსებენ, და мама თქვენი ზეციერი არჩენს მათ. ნუ თუ თქვენ არას ჯობი ხართ ფრინველთ. ან რომელ თქვენგან სხელე ბევრი ცეცადოს, თუნდ ერთი ციდით მოიმატოს სიმაღლე. ან სამოსლისთვის რაღადა ზრუნავთ. შეხედეთ, როგორ იზრდებიან ველის შროშანნი. არც შრომობენ, არც ართავენ. მაგრამ გეუბნებით თქვენ. თვით სოლომონი მთელი თავისი დიდებით არ იყო ისე შემოსილი, როგორც თვითეული მათგანი. ხოლო თუ ველის ბალახს, რომელიც დღეს არის და ხვალთონეს შეენთება, ასეთნაირად მოსავს ღმერთი, განათქვენ უკეთ არ შეგმოსავთ, ცირედ მორწმუნენო. ნუ ზრუნავთ და იტყვით, რა ვჭამოთ, რა ვსვათ, ან და რით შევიმოსოთო. ვინაიდან ყოველივე ამას ეძებენ წარმართნი, და ვინაიდან მამამ თქვენ მასზე ციერმა იცის, რომ ყოველივე ეს გჭირდებათ. მაშ ეძებეთ უპირველესად უფლის სასუფეველი და სიმართლე მისი, და ყოველივე ეს მოგეცემათ თქვენ. ნუ ზრუნავთ ხვალინდელი დღისათვის, რადგან ხვალე თვითონ იზრუნებს თავისას. ყოველ დღესე ყოფა თავისი საზრუნავი.